บุ๊กทู สี่สิบหกในดิสโกเทกพอดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมครับอ r den her plads fri ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ Må jeg sætte mig ved jer? เชิญครับ Gerne. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Hvad synes du om musikken? เสียงดังไปนิดครับ Lidt for høj. แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Men bandet spiller meget godt. คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Er du tit her? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ Nej, det er første gang. ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Jeg har aldrig været her før. คุณอยากเต้นรำไหมครับ Danser du? อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ måske senere ผมเต้นไม่เก่งครับ jeg er ikke så god til at danse ง่ายมากเลยครับ det er meget nemt ผมจะแสดงให้คุณดู lad mig vise dig det ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับ nej hellere en anden gang คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับเป็น e r ต u พนง ใช่ครับ รอแฟนอยู่ แยมินแค r ส s t เขามาแล้วครับ d ี r k o m m e า h a